повернувшись спиною до Гіо. Скільки часу ви знали Жара Раблана? Ю отказав, не задумуючись. П'ять років. Ми познайомились у перші тижні моєї роботи на Руасі. Він працював у головній технічній службі компанії, обслуговував механізми злітно-посадочної смуги. А я сидів недалеко у центральному корпусі поруч із залізничним вокзалом. Інколи Жерар приносив мені деталі, які треба було перевірити. Звичайно, це не входило в його обов'язки, але він виручав одного свого товариша-ремонтника, бо той, коли треба було, допомагав йому. Ми говорили про всяку всячину. Виявилось, що обидва ми не любили їдальні самообслуговування, він для синіх комбінезонів та технічного персоналу, а я для халатів, службовців. Під час перерви. Ми воліли піти у цивільному десь до аеровокзалу і там перехопити. Бувало, йшли грати в теніс, а корти аж у кінці аеропорту. Дарке нічого не нотував і не записував на магнітофон, але слухав і вагію, дуже уважно, не пропускаючи жодної подробиці, ледь приплющивши очі від зосередження. Я не роблю ніяких висновків, хочу тільки послухати. Так, який у вас розпорядок роботи? Один тиждень з четвертої години дня до півночі, а другий з восьмої ранку до четвертої дня. Година перерви. Жерар завжди працював у першій нічній групі з четвертої до півночі. Бачились ми через тиждень. Ну, я маю на увазі на роботі. Він мешкав у Севрані. Від мене йти 10 хвилин. Ми дружили. Сніг на дворі падав дедалі густіше, довкола насупилося, хоч до вечора було ще далеко. А в чому полягає ваша робота? Ів Юйо випростався на стільці. Майже три роки я був наладчиком, механіку іщого класу. Але мені це набридло, і я, пройшовши перепідготовку, займаюся тепер новою технікою інформатика, лазер. Ось уже рік працюю з голограмами в експериментальному відділі, створеному Air France. Другого такого в Європі немає. Дарке недовірливо скривився. Голограми? Я про це ніколи не чув. А нащо вони в аеропорту? У вас є кредитна картка? Комісар, здавалось, був спантеличений. Ну, є, є, звісно. А яке це має відношення? Ів Гюйо вже тримав у руках свою власну картку. Підвівшись, він увімкнув світло і почав повертати пластиковий прямокутник перед очима комісара, намагаючись вловити ним промені світла неонової лампи. Оце і є голограма. Он праворуч у сріблястій рамці пташка, бачите? Об'ємна фотографія. Цього поки що не навчились підробляти. А для чого це в літаках? Багато для чого. Взяти, наприклад, панелі приладів. Пілот бачить перед собою впростою всі показники, а це ж, по суті, просте фотографування за допомогою лазера, спосіб відомий вже 40 років, тільки не знали, як його застосувати. З комп'ютером тут можна творити чудеса. В нашому відділі ним визначають спрацьованість деталей мотора, реактивного двигуна, в комп'ютер закладено всі дані про нові деталі. Нам доставляють частини аеробусів, боїнгів робиться їхня голограма, і комп'ютер проводить рівняння у трьох вимірах. Скоро вже навчаться фотографувати навіть всередину деталей, щоб виявити внутрішні тріщини в металі. Ну, для цього треба тільки замінити в лазері потік фотонів на потік нейтронів. Дуже цікаво. Але це, здається, не має прямого відношення до смерті вашого друга. Одне збиває мене з пантелику. Жерар Блан працював у центральній східній зоні, а ви поряд у центральному корпусі. Я не помиляюсь? Ів Жійо засунув свою картку в бумажник, відповів, не підводячи голови, так що комісар бачив лише кучму його кучерявого волосся та край підборіддя. Ні, не розумію, що тут незвичайного. Нічого, все безперечно з'ясується. Одначе все сталося у другому кінці аеропорту, західному, між ремонтною зоною і технічними службами. Вам начебто нічого було там робити.